Bitsia da guretzat senta azken finean uste duten daiajak eta ondoan bizi direnak ez dutela ongi ulertzen zer gertatzen den hor gure gure zubi gainean Senta azken finean eh, kontrol batzuk ezartzea uh, gaur egun problemak sortzen ditu eta jendeak eh, ez du ez du sinisten orako kontrolekin senta batzutan badira kontrolak beste batzutan ez dira kontrolik eta gainean badakigu denak kontrolak izan, ala ez izan, azken finan zerbait pasabek balin bada zubi hortik edo beste leku batetik pasako dela. Haudan, guk ez erraten duguna uh, poliziari eta subprefeturari da, importante na da zentsu bat ematea, zenta azken finan ziurtasun neuriak eta behar balin badira eh, erabaki polizial bereziak hartu, jendeak posible du lehtu, baina zentsu bat izan behar du bat, e, eta, eta limite batzuk izan behar ditu, zenta azken finean egiten badira egiteko, orduan jendeak ez du lehtzen, eta errikoetxe batek ez du pudere ondirik hori antzinean, baina esplikatu behar da, bai suprefetari, bai poliziari, hori ez dela, ez dela ziurtasun neuri normala, eta ondorio lagiak ekerzen badituzte eta besterik ez, hortan ez gira, ezin gira dosizan.